Quand je chante, je deviens chanson. Quand j'écris, je deviens poème. Et quand je te dis que je t'aime, je deviens le verbe aimer. À tous les temps, l'amour est pas difficile, il suffit d'avoir le temps. L'amour est pas difficile et pourtant, et pourtant ça prend longtemps avant de s'aimer comme il faut, avant de s'aimer tendrement. Quand je danse, je deviens rigodon, je tourne et deviens si tu voulais te mettre au pas, la danse ne finirait pas. Ni ma chanson, la danse est pas difficile, il suffit d'avoir le pas. Le pas le plus difficile, celui qui mène au pas Ce n'est pas un pas de deux, c'est un pas que tu fais tout seul. C'est le pas géant du bon Dieu. Quand je marche, je marche vers toi. Toi l'autre à l'autre bout du monde. Toi le chinois, toi l'africain, toi l'esquimau, toi l'indien les grèves, la faim, la marche est pas difficile, il suffit de faire un pas et de ne pas s'arrêter pour s'endormir en chemin. On finira par se rejoindre pour partager notre pain. Quand je parle, je parle pour toi. Je dis ton nom, je dis ta peine. Je dis que tu survis à peine avec ta petite vie quotidienne. Et tes enfants, parler n'est pas difficile quand on parle pour parler. Mais comme les mots sont fragiles, quand on parle de s'aimer à travers les continents, du rouge au noir, du jaune au blanc. Quand je chante, je deviens chanson, quand j'écris, je deviens poème, et quand je vous dis je vous aime, je deviens Merhabalar, ben Devrim Özkan. 94.9 Açık Radyo'da Fransız Öpücü'nde birlikteyiz. E, bu haftaki programımızı kariyerleri boyunca gölgede kalmaktan kurtulamamış e, ama Fransız müziğine önemli eserler kazandırmış sanatçılara ayırdık. Ee, bunlardan bazıları mesleğe uzun yıllar önce başlamalarına rağmen geniş kitlelerin dikkatini çekmemiş. Ee, bazıları da henüz yolun başında sayılır ama yayınladıkları başarılı albümlere rağmen e, şu ana dek ancak sınırlı bir dinleyici kitlesine hitap edebilmişler. Ee, bu kapsamda programa Pauline Julien'le başladık. 1965 tarihli La Chanson Difficile adlı şarkıyı seslendirdi sanatçı. 1928'de ee, Quebec'te dünyaya gelmişti Julien. Ee, burada oyunculuk eğitimi almasın ardından e, önce Montreal'de daha sonra da Paris'in sol yaka kabarelerinde e, Leo Ferre, Bertolt Brecht ve Boris Vian eserleri seslendirerek şarkıcılığa başladı. 1962'de ee, yayınladığı ilk albümünü e, burada Gilvino imzası taşıyan Jack Manoli adlı şarkıyla dikkat çekiyordu bu albüm. 60'lı e, yılların ortasından itibaren Rusya, İtalya, Belçika ve Küba gibi birçok ülkede konserler verdi. repertuarında Gilvino parçaları dışında Raymond Levesque, George Dor ve Michel Tremble gibi Quebecli e, sanatçıların eserlerine yer verdi. E, hayatı boyunca Quebec'in bağımsızlığı ve insan hakları için mücadele etti. hatta Ekim 1970 olayları sırasında hapse atıldı. E, bir dönem Boris Vian şarkıları da seslendirmişti az önce belirttiğim gibi Pauline Julien. E, bu yıl Boris Vian'ın doğumunun 100. yılı e, ilerleyen haftalarda ona özel bir program da yapacağız ama şimdi dilerseniz onun şarkılarından birini Pauline Julien'in sesinden dinleyelim. E, parçanın bestesi Alain Gorage'ye ait e, ilk olarak 1956'da Magali Noel tarafından seslendirilmişti. E, Boris Vian 50'li yıllarda rock müziği keşfetmişti. Michel Legrand ve Jacques Canetti sayesinde e, bu şarkıda aralarında e, cinsel anlamda şiddet içeren bir ilişki olan bir kadınla bir erkeği konu alıyor.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 Il m'a suivi jusqu'à ma viole et j'ai crié Vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel, vous, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait faire il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes et et bleus. Il m'a regardé d'un air bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, ben moi je ferais pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et je de d'un air farouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, je suis pas une mouche, bzzz.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 Julien'den dinledik bir Boris Vian şarkısını Femo Amal Johnny. Ee, şimdi sırada 1939 doğumlu bir söz yazarı, besteci ve yorumcu var. Ee, gençlik yıllarında Kanada'ya gidip e, buradaki otellerde garsonluk ve bulaşıkçılık yapmıştı Henri Taşan. Ee, ama asıl arzusu şarkı söylemekti. Jacques Brel'in desteğiyle 1965'te Fransa'ya döndü e, ve şansını önce kabarelerde denedi. İlk albümü Le Mauvais Cou'yu yine aynı yıl yayınladı ama e, şarkılarının radyolarda yayınlanması e, içerdikleri e, tırnak içinde açık saçık sözler nedeniyle kısa süre sonra yasaklandı. E, herkes için cinsel özgürlüğü savunuyor. E, ataerkil toplum düzenini ya da din adamlarının ikiyüzlülüğünü eleştiriyordu eserlerinde taşan. ayrıca klasik müziğe ve de özellikle Mozart, Beethoven, Schubert ve Rossini gibi bestecilere duyduğu hayranlığı da paylaşıyordu dinleyicisiyle eserlerinde kullandığı sert dil sayesinde Pierre Perret'in takdirini kazanmıştı sanatçı. E, diğer hayranları arasındaysa e, onun birçok albümünün kapağına imza atan e, Charlie Hebdo dergisi çizerleri Reiser, Wolinski ve Kabü'de bulunuyordu. Wolinski ve Kabü 2015'teki IŞİD saldırısında katledilmişti hatırlayacağınız gibi. biz şimdi iki parça arka arkaya dinleyeceğiz Taşan'dan. İlki Lezom adını taşıyor. E, bu parçada ataerkil toplum düzenini eleştiriyor sanatçı. aynı zamanda dünyadaki çoğu kötülüğün, savaşın ve adaletsizliğin sebebinin e, erkekler olduğunu belirtiyor ve üzgünüm ama sizin çetenizden ayrılıyorum artık diyor şarkının sonunda. E, ikinci parçanın ismi ise Jepavekü. E, burada da çocukluk yıllarından itibaren dini eğitim alan bir adamın dramını dile getiriyor ve e, eleştiri oklarını kiliseye çeviriyor bu kez. Font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures, pisser debout ça les rassure, les hommes. ont leur petit jet horizontal, leur petit siphon, leur deux babales, peuvent jouer à la bataille navale. Les hommes sans leur petit sept sous leur culotte, leur petit périscope sous la flotte, ont le bâton, la carotte. Les hommes. Et au nom de ce bout de pidoche qui leur pendouille sous la brioche, ils font des guerres, ils font des mioches, les hommes racontent leur conquêtes, leur péripéties de braguette, tandis gros rire à la buvette, les hommes. Ils se racontent leur guéguerre, leur nostalgie de militaire, une l'alarme à la paupière, les hommes. Virilité en bandoulière, orgueil roulé en bande moltière, agressivité en œillère, te traiteront de pédés de gonzesse ou dégonflés à moins qu'une sorte de hors-cité. Un homme aime les femmes comme des fous, c'est si pervers mais c'est si doux. Enfin, oh, quoi, c'est pas comme nous. J'aime les femmes à la folie, passive et muette, mais jolies de préférence dans le lit des hommes. Au baby room ou au boudoir à la tortore, au trottoir, j'aime les femmes sans espoir, les hommes. Prostituées ou Pénélope, apprivoisées ou antilopes, toutes les femmes sont des salopes pour les hommes. C'est en 93, je crois, qu'ils ont tué la femme du roi et la déclaration des droits de l'homme. C'est depuis 2000 ans, je pense, qu'ils décapitent en silence les femmes d'ailleurs et de France. Les hommes ont abattu les Tibétaines, ont fricassé les Africaines, ont indigné les Indiennes. Les hommes ont mis le voile aux Algériennes, la chasteté aux Châtelaines et le tablier à Germaine. Les hommes me ma pauvre peau de phallocrate, dans la région de la prostate des hommes. Excusez-moi, mais je me tire sans un regret, sans un. Attends, attends. Comme Edith Piaf, on reprend au même passage. Excusez-moi, mais je me tire sans un regret, sans un soupir de votre mafia, votre empire des hommes. À chacun sa révolution, aurais-je seulement trois compagnons qui partagent l'indignation d'un homme qui se casse la gueule <laughs> Belle famille que j'entends dire qu'il faut mettre vos enfants dans des collèges religieux pour qu'ils travaillent beaucoup mieux. Regardez-moi là bien en face, moi le rescapé de ces rapaces, moi qui plus de 30 ans après bouffe et rebouffe du curé. J'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu. Quand nous étions à la chapelle, si la musique me semblait belle, je trouvais leurs paroles d'évangile archi totalement débiles. À 7h30 chaque matin, c'était la messe et j'avais faim. Chaque matin dans les vitraux, je voyais des chocolats bien chauds. J'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu. J'ai pas vécu. Toutes les nuits dans le dortoir, les mains sur le dos dans le noir, j'agitais des pensées vénales, guettées par l'abbé la pédale. Le mystère de l'incarnation me faisait gonfler le pantalon. C'est vrai que la Vierge Marie, c'est la seule femme que je vis. J'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu. Il y avait bien Mademoiselle Bure, l'Alsace au milieu de la figure, la règle en fer que je te cogne et que je te jouis sur les pognes. Pardon, j'oubliais l'infirmière, pauvrette au regard de travers. Dans ma cuisse, j'ai planté une lame, rien que pour sentir des doigts de femme. j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu. J'ai pas vécu. Lorsque tu sors de cet endroit, vois-tu, tu marches beaucoup moins droit. Pitié pour les petits bossus de votre religion de mon cul. À la première jupe entrevue, je titube comme si j'ai bu. C'est vrai que les jupons, c'est normal. Tous ces curés les portent mal. J'ai pas vécu. J'ai pas vécu. J'ai pas vécu. J'ai pas vécu. J'ai pas vécu. J'ai pas vécu. J'ai pas vécu. J'ai pas vécu. Et aujourd'hui que je suis grand, j'ai tant à rattraper, j'ai tant manqué de tendresse et de femme, tant pris de coups de bleu à l'âme, qu'à quarante et quelques années, j'ai comme l'impression que je suis pas né, qu'on a saccagé mes 15 ans, j'ai comme l'impression simplement, j'ai pas vécu, non j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, j'ai pas vécu, pas vécu, pas vécu, j'ai pas vécu. j'ai pas vécu. Henri Taşan geldi açık radyo mikrofonlarına. Önce 1975 tarihli Lezom, e, daha sonra da 1981'de piyasaya çıkan Jepavekü adlı şarkılarıyla. E, sırada Fransa'da dünyaya gelen İtalyan asıllı bir şarkıcı var e, kariyerine. 80'li yıllarda başlamıştı Zaniboni. Şanson, blues ve rock gibi farklı türleri bir araya getiriyor sanatçı. Ee, ilk 45'liğini 1987'de yayınlamış. Ee, o dönemde İran-Irak savaşı devam ederken Bağdat'ta konserler vermiş. 1990'da Lene Escudero konserlerinde açılış sanatçısı olarak sahne almış ee, ilk albümü. "Shaz Croaz'ı da 1992'de piyasaya sürmüş. Oldukça güçlü bir sese sahip sanatçı. Edith Piaf ve Janis Joplin gibi isimlere benzetiliyor bu açıdan. 2000'li ee, yıllarda Pakistan, Almanya ve Japonya gibi farklı ülkelerde turnelere çıkmış. 2002'de ee, de hayatı çok erken yaşta veda eden Gribui anısına sahneye koyulan bir gösteride rol almış ki e, Gizli Cevherler temalı bir önceki programda bahsetmiştik Gribui'dan da. Ee, biz şimdi Zani Boni'den Me Revoilà adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Sanatçının 1998'de piyasaya çıkan Amarcord adlı albümünde yer alıyordu parça. E, Amarcord hatırlıyorum anlamına geliyor. E, bu çalışmasıyla da ilgili e, hayatı boyunca yaşadıkları nedeniyle yaralar alan e, ve tüm bunları hatırlayan bir kadının albümü denmiş. Şimdi dinliyoruz Zaniboni'den bu albümün açılış şarkısını Merovala. je ne sais où. Peu importe, je m'en fous, me revoilà debout. Je marche au-dessus de tout, je chante avec les fous, me revoilà, c'est tout. Je me suis arrêté un moment pour écouter le vent, le silence et les gens. J'ai vu s'enlacer les tourments sur la chaîne du temps, en silence, un sort. tout. Je décolle et c'est fou, tout me happe, me secoue. Je marche à grands pas de loup, je m'élance et je cours, je suis au rendez-vous. Je ne veux plus jamais m'arrêter, emporté par le vent d'une insolente part Zaniboni'den dinledik Mörovala. Ee, sıradaki isim ilk albümünü 2008'de yayınlayan Lille doğumlu Rodrik. Ee, Le jour je suis devenu fou adını taşıyor albüm. Ee, delirdiğim gün olarak çevirebiliriz bunu Türkçe'ye. Ee, şanson ve rock gibi türleri armanlıyordu sanatçı bu çalışmasında. Ee, ve belki biraz Toma Fersen'inkini hatırlatan e, oldukça renkli bir evren yaratıyordu. E, ee, 2014'te yayınladığı üçüncü stüdyo albümü Spektaküler Difüde ise e, bu fantastik dünyadan biraz uzaklaşıp e, geniş kitlelere hitap etme şansı daha yüksek şarkılara yer verdi Rodrik ee, geçtiğimiz haftada Allow Tut adlı yeni çalışmasını sürdü piyasaya. Ee, biz şimdi Roderick'ten ilk albümünün isim şarkısını dinleyeceğiz. kafasının içinde örümcekler dolaştığını zanneden e, karşısındaki insanların başında yılanlar gören bir adamın hikayesi bu. E, gökyüzünde ayın Beatles şarkıları söylerken yıldızların ona neşe içinde katıldığı e, denizin ise icebergleri meyveli dondurmalara dönüştürecek kadar şekerli olduğu bir dünya hayal ediyor ve e, bırakın yılanlar başınızda dans etmeye devam etsin diyor şarkının sonunda. Evet şimdi Rodrik geliyor açık radyo mikrofonlarına. Le jour je suis devenu fou. Delirdiğim gün adlı bu şarkısıyla sonra kısa bir ara Bu aranın ardından Fransız öpücüğü kaldığı yerden devam edecek. Allongé dans les tournesols où la vie m'étiole, m'étend mes rêves. Je danse, je vole et j'oublie que j'ai killer et surdéveloppé. Dans ma vie oppressée, je suis devenu foilier. Dans mon crâne, y a des araignées qui font la fête. Mais à qui sont ces serpents qui sont sur votre tête Je vois des choses dans mon crâne que personne ne voit. J'entends Harry, Belafonte qui chante sur les toits. Les soirs de pleine ne vaut mieux pas comment m'embête. Mais à qui sont ces serpents qui sont sur votre tête Mais. Oh, oh, oh. le brushing élégant, il baillait l'air narquois. Je ne peux te sauver, enfin tu n'as pas d'argent. Le prix des miracles a augmenté ces derniers temps. Je suis un elfe civil, mais je suis pas un saint. Avec ma baguette magique, je nague les videurs et les flics. Dans les soirées mondaines, on me pose souvent la question. D'après toi, l'univers a-t-il une dimension Moi je dis qu'il n'a de borne que l'imagination, mais. m'étiole, mais dans mes rêves, je danse, je vole, et j'oublie que je suis. Mais la lune chante les Beatles, les étoiles sont heureuses. Et la mer est si sucrée que ses aspects sont des sorbets. Je vois des choses dans mon crâne que personne ne voit. J'entends un et la faune qui chante sur les toits. Les soirs de pleine lune ne vaut mieux pas qu'on m'embête. Mais à qui sont ces serpents qui sont sur votre tête Mais votre tête, oui, laissez ces serpents danser sur votre tête, oui, laissant ces serpents danser sur notre g a n t